บุ๊กทูสามสิบแปดซิโอฮัชต์ในรถแท็กซี่ ดาร์ทอกซี่ ช่วยเรียกรถแท็กซี่ให้ด้วยครับ ل ط ย ا ًทอกซีเซ ص ดคอนิด ไปสถานีราคาเท่าไหร่ครับ تا ایستگاه قطار کرایه چقدر است؟ ไปสนามบินราคาเท่าไหร่ครับ تا فرودگاه کرایه چقدر است؟ กรุณาตรงไปครับ لطفاً مستقیم بروید. กรุณาเลี้ยวขวาตรงนี้ครับ لطفاً اینجا سمت راست بروید. กรุณาเลี้ยวซ้ายตรงหัวมุมครับลดฟันอันจาสรนับชสัมติชับ เบรวิดผมรีบ มันอาจจะเลดอรามผมมีเวลา มันวักต์ดอรามกรุณาขับช้าลงได้ไหมครับลดฟันอเฮสตเตอร์เบรานิด กรุณาจอดรถที่นี่ครับ لطفاً اینجا توقف کنید. กรุณารอสักครู่นะครับ لطفاً یک لحظه صبر کنید. เดี๋ยวผมกลับมาครับ من الان برمیگردم. ขอใบเสร็จให้ผมด้วยครับ لطفاً یک قبض رسید به من بدهید. ผมไม่มีเงินทอนมนพูลโค و หน้าดอรามไม่เป็นไรที่เหลือนี่ให้คุณครับต ر ส ت ا س บากีพูลบารอย خ و ดตอนขับไปส่งผมตามที่อยู่นี้ครับ มา مرا ออ ا ดเ آ د เบบบรีดขับไปส่งที่โรงแรมของผมด้วยครับ مرا به هتلم ببرید. ขับไปส่งผมที่ชายหาดครับ مرا به ساحل ببرید.